بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-27 yang kita beri judul waktu-waktu terlarang untuk Salat. Uh, eh, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaum muslimin adalah umat yang disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan salat untuk melaksanakan ibadah uh, ibadah yang sangat banyak yang sangat banyak di antaranya adalah ibadah salat jadi kita dituntut untuk senantiasa semangat dalam beribadah uh, dan senantiasa berusaha untuk istiqamah dan Eh, maksudnya istiqamah dalam eh, menjalankan aktivitas ibadah kita itu. Ibadah yang disyariatkan baik hukumnya wajib ataupun sunnah. Amalan yang hukumnya wajib tentunya harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Namun jika ibadah tersebut, amalan eh, ibadah tersebut sunnah, maka boleh dikerjakan kapan saja selama tidak ada larangan dalam syariat untuk menjalankannya. Eh, seorang hamba, kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu amalan sunnah yang dapat kita laksanakan, kita lakukan adalah solat Ketika seseorang istiqamah menjalankan solat lima waktu, solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat asar ya, solat maghrib, solat isya, ha, maka ia bisa juga menjalankan ibadah-ibadah sunnah atau solat-solat sunnah, ha, solat nafilah yang lain. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri dia kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita garis bawahi setiap muslim juga harus mengetahui bahwa ada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melaksanakan salat sunnah di dalamnya kecuali jika salat sunnah yang hendak dikerjakan tadi memiliki sebab sehingga dibolehkan bagi kita untuk melaksanakannya Namun jika solat sunnah tersebut tidak memiliki sebab, maka kita dilarang untuk melaksanakannya pada waktu-waktu yang terlarang tersebut. Nah, sahabat akademunur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu-waktu terlarang solat itu ada beberapa hal. Akan tetapi yang paling kuat adalah para ulama menyebutkan ada tiga. Yang pertama adalah setelah solat subuh hingga terbit matahari dan sinarnya sudah muncul naik ke atas permukaan. Jadi setelah solat subuh itu uh, hingga terbit matahari maksudnya dan sinarnya sudah muncul naik ke atas permukaan. Ini yang pertama. Jadi ketika kita selesai solat subuh maka tidak ada lagi ibadah setelah solat subuh tersebut merupakan solat sunnah. Uh, jadi kita uh, tinggalkan itu. Tapi ibadah-ibadah yang lain selain solat itu berzikir dan sebagainya di, dianjurkan buat kita. Bahkan disyariatkan buat kita sampai terbit uh, matahari. Ada keutamaan untuk ini. Kemudian waktu yang kedua adalah pertengahan siang hingga matahari tergelincir ketika matahari tepat berada di atas kepala atau persis tengah hari sampai bergeser ke arah barat. Maksudnya ketika tengah hari kita lihat matahari tepat kalau kita berdiri di lapangan matahari tersebut tepat di atas kepala kita itu adalah tengah hari maka waktu itu di uh, dilarang bagi kita untuk melakukan sholat sunnah atau uh, persisnya adalah tengah hari sebelum matahari tersebut bergeser ke arah barat biasanya ketika kita berdiri pas di atas kepala kita dan jika sudah bergeser maka masuklah waktu zuhur seperti itu jadi ini waktu yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga adalah setelah solat asar sampai terbenamnya matahari atau ketika matahari mulai miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Jadi setelah solat asar sampai tenggelam matahari. Ha, maksudnya sebelum uh, masuk waktu maghrib. Jadi ketika kita so sudah solat asar maka kita dilarang untuk melakukan solat-solat sunnah yang lain kecuali solat sunnah yang memiliki sebabnya. Jadi waktu-waktu yang kita sebutkan e, barusan itu jelas disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muslim maksudnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun" maksudnya salatu sa'atin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس فازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين آه، تضيف الشمس للغروب حتى تغرب Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat atau mengubur orang-orang yang mati pada saat itu. Yang pertama adalah ketika matahari terbit hingga naik. Matahari terbit hingga naik. Ini yang kita katakan tadi yang pertama. Ketika pertengahan siang hingga matahari tergelincir hingga matahari tergelincir. Ini waktu yang kedua tadi kita katakan di tengah lapangan kita berdiri, kita lihat kepala di atas kepala kita persis matahari. Maka waktu itu kita dilarang untuk melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, ketika matahari condong ke barat hingga tenggelam uh, matahari. Di sini jelas setelah sholat ashar sebelum masuk waktu maghrib. Hadis ini kita katakan tadi adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan al Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ah, ah, solat kita ulang ya. Uh, ah, solat yang dilarang pada waktu-waktu tersebut adalah solat sunnah murni yang tidak ada sebabnya. Karena ada solat sunnah yang murni tidak memiliki sebab. Uh, pada waktu-waktu itu dibolehkan untuk mengkodo solat-solat yang terlewatkan. Jika solat wajib dibolehkan bagi kita ya. Banyak masuk waktu asar ya, waktu solat asar. Dan orang sudah selesai berjamaah semua. Uh, kita juga ikut berjamaah sholat asar. Akan tetapi kita teringat, eh, kita teringat, rupanya kita belum melaksanakan sholat zuhur. Eh, kemudian ketika kita mengingat itu, disitulah kita melaksanakan sholat zuhur. Karena orang yang terlupa sholat, kafarohnya adalah melaksanakannya ketika dia ingat. Jika seperti ini maka dibolehkan. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallim mengatakan pada waktu-waktu ini dibolehkan untuk mengqada salat-salat yang terlewatkan. Seperti salat wajib ya, terlewatkan baik wajib maupun sunnah. Kapan kita mengkodok salat sunnah umpamanya? Bisa saja kita yang terbiasa salat malam umpamanya ya terbiasa solat malam. Tidak pernah kita lupakan. Akan tetapi, ketika kita bangun, boy, sudah masuk waktu subuh, sudah orang sudah solat, maka boleh kita lakukan uh, solat malam tersebut kapan kita uh, bisa melakukannya, walaupun di waktu-waktu terlarang tadi, karena memiliki sebab. Kita terbiasa melakukan sholat malam, kemudian kita qadarullah, kita ter, Eh, lambat salat subuh uh, atau tidak terbangun malam maka boleh kita uh, eh, kodok kita ganti pada waktu waktu tertentu baik ketika waktu dilarang kita salat ataupun pada waktu kita tidak dilarang salat uh, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik artinya adalah Barang siapa lupa terhadap suatu solat, maka hendaklah ia solat ketika ingat. Tidak ada kafarat baginya kecuali solat itu. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita siapa yang lupa melakukan solat. Uh, di sini umum solat wajib, solat sunnah umum yang biasa dia lakukan. Uh, orang terbiasa umpamanya melakukan solat duha akan tetapi dia lupa ataupun tertidur rumahnya jadi waktu duha tidak bisa dilaksanakan maka boleh digantinya seperti ini kemudian ter lebih lebih lagi kalau itu sholat wajib seorang umpamanya dia mau sholat zuhur akan tetapi dia lupa tadi malam dia belum uh, eh, sholat isya rupanya maka ketika dia ingat itu disitulah saat dia diwajibkan untuk mengkodok solat wajib tadi uh, maka dia harus uh, lakukan karena tidak ada kafarahnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk melakukan solat itu Maka sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini akan kita jelaskan sebab pelarangan solat pada waktu-waktu tertentu tadi sini muncul pertanyaan kita. Apa sebabnya? Kenapa kita dilarang melakukan solat, melakukan ibadah pada tiga waktu yang kita sebutkan tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebab atau alasan uh, dilarangnya solat pada waktu-waktu tersebut melalui hadisnya kepada sahabat yang mulia Amr bin As. Uh, artinya adalah Rasulullah mengatakan kerjakanlah solat subuh. Kemudian hentikanlah solat hingga matahari terbit dan naik. Jadi kita solat subuh. Kemudian Rasul mengatakan hentikan solat setelah solat subuh sampai matahari terbit dan matahari itu sudah naik. Biasanya kalau sudah matahari naik itu masuklah waktu duha. Jadi dari situ kita boleh sholat duha atau sholat isyraq atau sholat-sholat yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, karena sesungguhnya ketika terbit matahari berada di antara dua tanduk setan. Berada di antara dua tanduk setan ya. Rasulullah mengatakan setan itu memiliki dua tanduk. Pada waktu itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Dan juga alasannya pada waktu itu orang-orang kafir sujud menyembah matahari. Ini banyak kita lihat orang-orang yang uh, kafir mereka menyembah matahari pada saat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, setelah itu solatlah. Maksudnya ketika matahari tadi sudah terbit dan sudah naik, nah, setelah itu maka dibolehkan bagi kita solat. Ini berdasarkan hadis ini. Karena sesungguhnya solat tersebut disaksikan dan dihadiri. Maksudnya solat itu disaksikan dan juga di, dihadiri. Uh, hingga maksudnya hingga bayangan naik setinggi tombak. Bayangan naik setinggi tombak, kemudian hentikanlah solat. Bayangan setinggi tombak, maka hentikanlah solat. Ini waktu yang kedua tadi kita katakan. Karena waktu itu jahannam bergolak. Masya Allah, jahannam bergolak. Waktunya, mereka jahannam telah uh, mengeluarkan api panas-panasnya. Jika bayangan telah condong ke barat, maksudnya jika matahari itu sudah mengarah ke barat, sudah di, tidak di tengah lagi, maka solatlah. Maka dibolehkan lagi bagi kita solat. Sudah masuk waktu zuhur. Karena sesungguhnya solat itu dihadiri dan disaksikan. Jadi solat itu dihadiri, ada yang menghadiri para malaikat dan juga disaksikan oleh para malaikat. Hingga engkau solat asar. Jadi waktu zuhur sampai asar itu boleh kita melakukan solat. Tidak ada pelarangan di situ. Kemudian hentikanlah sholat hingga matahari ter terbenam. Rasul mengatakan, ketika selesai sholat asar, maka hentikanlah sholat sampai ma sampai matahari tenggelam, sampai matahari tenggelam. Karena sesungguhnya itu maksudnya sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk setan. Karena matahari itu uh, uh, tenggelam di antara dua tanduk setan dan setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Allah mengatakan setan itu adalah musuhku. Maka kalian jadikanlah dia musuh. Maka ketika uh, keadaan seperti ini matahari tenggelam di antara dua tanduk setan tadi, maka kita dilarang untuk salat. Untuk penghinaan kita kepada setan dan juga iblis dan juga bala tentaranya. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Dan juga ketika matahari tenggelam, ada juga sebagian orang kafir sujud kepada matahari. Dan hadis ini jelas ditulis al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi hadis yang cukup panjang ini menjelaskan kepada kita tiga waktu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya kepada sahabat yang mulia Amr bin As. Jadi kita kaum muslimin yang ingin melakukan solat umpamanya dan solat itu tidak memiliki sebab maka harus kita tinggalkan seperti solat sunnah mutlak solat sunnah mutlak solat itu mau solat saja mau solat sunnah karena memang solat sunnah itu tidak ada batasan buat kita boleh saja kita lakukan kapan saja ha. tetapi jika solat itu memiliki sebab umpamanya ha, seperti solat dua rakaat setelah wudhu umpamanya itu ada sebab yang dibolehkan bagi kita melakukannya atau mendirikan solat tersebut ketika waktu-waktu yang tiga e, terlarang tadi. Nah, ha. sebagai contoh lagi adalah solat tahiyatul masjid umpamanya. Ketika e, selesai asar kita umpamanya keluar masjid. Kemudian e, sebelum mau masuk waktu maghrib atau setengah jam lagi waktu maghrib umpamanya kita masuk masjid. Kemudian kita salat dua rakaat salat tahiyatul masjid, maka itu dibolehkan. Karena ibadah tersebut memiliki uh, sebab. Uh, tidak seperti uh, eh, salat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada catatan yang mau kita sampaikan adalah Ah, yang pertama larangan dan pembatasan waktu itu khusus dalam sholat sunnah saja ini yang pertama ya larangan tersebut terkhusus hanya untuk sholat sunnah saja karena kalau sholat wajib jika kita mengingatnya maka kita diperintahkan langsung untuk melaksanakannya walaupun pada waktu-waktu yang dilarang tadi tiga waktu tadi kita harus tetap melaksanakan sholat wajib tadi. Uh, kemudian catatan yang kedua, adapun zikir dan juga doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka tetap boleh dilakukan saat uh, waktu itu tanpa ada batasan waktu. Kita katakan tadi. Catatan yang kedua adalah uh, berdoa berzikir tetap dibolehkan pada waktu itu karena Eh, doa dan juga zikir tidak ada memiliki batasan waktu. Umpamanya pada selesai sholat asar kita sholat, eh, kemudian kita berdoa dibolehkan saja berzikir. Kemudian kita keluar masjid setelah asar juga. Kita banyak beristighfar, berdoa tetap di, dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Eh, karena Rasulullah mengatakan Eh, sabaqal mufarridun orang-orang al-mufarridun telah mendahulu kalian maksudnya mendapat uh, anugerah Allah Subhanahu wa taala surga uh, eh, dan ditanya apa siapa itu al-mufarridun az-zakirun Allah wa az-zakirat az-zakirun Allah kathira wa az-zakirat yaitu orang-orang yang senantiasa dari laki-laki yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga dari kalangan wanita jadi berzikir ini merupakan ibadah yang sangat agung. Jadi tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Yang dilarang bagi kita adalah solat-solat sunnah yang mutlak. Jika solat sunnah tersebut memiliki sebab, maka dibolehkan bagi kita untuk e, melakukan solat tersebut pada waktu-waktu terlarang tadi. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang dapat kita sampaikan sebagai rangkuman adalah ada tiga waktu yang kita dilarang untuk melakukan solat sunnah mutlak di situ. Yang pertama adalah solat uh, setelah solat subuh uh, hingga terbit matahari dan sinarnya sudah muncul naik ke atas permukaan. Uh, jadi ketika solat subuh dan terbit setelah solat subuh matahari terbit dan sudah naik ke atas permukaan. Maka setelah sholat subuh sampai matahari naik dari atas permukaan, itu dilarang bagi kita untuk melakukan sholat e, eh, sunnah mutlak. Kemudian waktu yang kedua adalah pertengahan siang. Ini sebelum menjelang waktu zuhur ya. Kita berada di atas lapangan, di tengah matahari. Maksudnya ketika kita di tengah lapangan, matahari itu persis berada di atas kepala kita. Maka pada saat ini kita juga dilarang untuk melakukan sholat. Kemudian waktu yang ketiga adalah setelah solat asar sampai terbenam matahari. Jadi ini waktu yang tiga ini uh, senantiasa harus diketahui dan juga dipahami setiap muslim agar dia tidak salah. Karena alasan kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, melakukan solat sunnah mutlak di situ adalah karena waktu itu adalah waktu-waktu ibadahnya orang-orang kafir dan kita eh, disuruh dan sangat diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir. Karena man tashabbah bi qaumin fa minhum kata Rasulullah. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Nah, ha, di antara uh, menyelisihi orang-orang kafir adalah kita menyelisihi mereka dalam ha, waktu-waktu uh, beribadah mereka. Mereka beribadah umpamanya ketika matahari terbit atau ketika matahari tenggelam. Dan juga uh, alasan kita dilarang itu adalah bahwasanya Eh, matahari terbit dan juga tenggelam itu di antara dua tanduk setan. Dan setan itu merupakan musuh kita yang nyata, maka mereka harus betul-betul kita musuhi. Jadi jangan kita beribadah pada saat itu. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai rangkuman juga bahwasanya larangan ini adalah hanya untuk salat-salat sunnah. Adapun salat wajib tetap kita laksanakan ketika kita ingat. Karena kafarah bagi orang yang lupa sholat wajib, dia harus uh, melakukan sholat tersebut pada waktu dia ingat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.